Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010-2011. Vakuna i Allah Allahi Hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Vakul rabbi zidni ilma i reci Allahu, ovećaj mi znanje. Ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Kosić. Istinski naslednici vjerovjesnika. Vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا مع طارا Imaš osjećaj danas da se najviše laže i petlja i potvara upravo kod koga? Kod muslimana. الشهيد بطولة وفخارا vidimo da se najvećim ljudima dešavalo kao što je Ebu Bekri Omer da u datom momentu znači ti su sve raspravljali a mi često se znači raspravljamo i toliko prijeđemo granice da onaj ko otvori džamiju džamijska vrata misli da je to znači divan Hanana kapva بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جباره كالسيل كالريح كالموج غزاره عادم كالخيل كالليل كالرعد شراره راضم كالسيف كالريح كالموج غزاره Ostalo je znači da se znači može pričati u namazu samo li maslahati salat.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 Čak ima raspravljanje učenjaka, ima neki koji su žestoki, strogi, koji kaže da hudba ne može biti na nekom drugom jeziku. I to jedno vrijeme vladalo je na ovim prostorima. Znači, držali su, znači, imami hudbu na arapskom i na turskom. Svi ste vodili. Međutim, islam je vjerat lahkoćio. Šta će ja na hudbi ako ništa nisam razumio? Ali, ova, čak su neki zabranjivali da se sjedi na turski dok imam ne kaže, ma Ja sam očevidak baš je jednog hođe tamo podojka kahaseza, bio sam u njegovom džematu u Austriji i ja sam sjeo ovaj, na Turski odmah u startu, pa sam dobio i ukor. Ja sam se našao u govoru, sam se popravio i on sjeo na Etehijat, kaže, iz poštavanja prema arabskom jeziku i tako dalje. Nisam na teo rastove, pa ti živio i ne znaš arabski jezik, ali to je jedan nece. Uglavnom, ja sam se popravio i sjeo na Etehijat. Evo nas A vidio sam i u prošlom predavanju da je šeheh Ibrahim spominjao taj lijep odnos kako je Džibril sjedio, kako je poslanik Ali Salatu Osram sjedio, pa i mi, znači, trebamo se, evo, brat je dobio opravdanje, znači, kad to ti padneš, mi ćemo tebe ispraviti, znači, i ne samo to, ti imaš od nas odobrenje, znači, ovaj, samo nemoj baš da čarapa ono dođe do, do nosa skroz ovaj, jer jedne prilike Ebu Hanifa sjedio u međusu pa je pružao svoju nogu jer znači naučena predavanja su duga i traju dugo pa še je postarosti obolio pa je imao znači košćeni bolesti pa bi pružio prema svojim učenicima nogu pa je došao čovjek lijepo se obukao ušao u džani, uklanio dva rekeata i tražio izvan sjeo u halku. Posle predavanja ima pitanja, ima Čovjek diže ruku, kaže, šeh, mogu nešto pitat. A kad ga je Buhanifa vidio kako je lijepo obučen, odmah je ono svoju bolestnu nogu stavio, veli, ovo neki šeh, ne, pri, ne, na priliku, ne toliko je da ja ovako sjedim. Pa kad je ovaj pitao, kaže, šeh, izvini, ali ovaj, kad se klanja sabah namaz? Kaže, sabah namaz se klanja prije nego što sunce izađe. A šta kaže ako sunce ne izađe? Kaže Hanel Vaksu en Japula Eba Hanifa Tarizlehu. Pa kaže, došlo je ponovo vrijeme da Ebu Hanifa istruži svoj nog. Razumijete li povuku? Znači, došlo je vrijeme da Ebu Hanifa ponovo pruži ti možeš u talibe, kod vam sjedi, ti ne mreš ni pod ovdje, sjedi ovdje. Jel, jel, mora se, znači, sunce se mora rodi, pa sa zapada, sa zapada, jel tako? A šta kaže, ako se sunce ne rodi, kako ćemo da klanjati? kad ćemo klanjati je pa došlo je vakat da Ebu Hanifa pruži svoju nogu. Evo nas u društvenoj suri, suri Al-Huđurat. Ko će nam ala zahri gajb? Evo ala zahri gajb jeste učiti ova tri ili četiri prva zara. A u prvom onaj prvi bio znači ko nam je to nahebzo? Ima li još koga? Učio se ta sura? Ide teška za pamćenje. A mužajde, dok je si došao u kuhini? Allah te pomogu. Šta je sa ajetima? Ošam ti za tebe ispitamo. Dobro, dobro. Ajde, šeheh Mohamed. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله لا ترفعوا أصواتكم لا, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الذي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الذي ولا تجهروا ولا تجهروا له له كجهر كجهل بعضكم بعضا بعضكم بعضا أيوة. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم جزاك الله خير الله يبارك فيك ćemo nastaviti, znači, prošli put smo govorili o zabrani pomicanja ili <coughs> neproučenog koraka o zabrani znači e, podicanja glasa pred Allahovim poslanikom ali salatu wasalam to su edebi koje moramo ispoštovati jer je to znači ovuka vidimo da se najvećim ljudima dešavalo kao što je Ebu Bekri Omer da u datom momentu Znači, nisu se raspravljali, a mi često se, znači, raspravljamo i toliko pređemo granice da onaj ko otvori džamiju, džamijska vrata, misli da je to, znači, divan Hana nekakva. To je, znači, samo još treba da se na kraju fizički ne do Allah obračunamo. Allah Đelešanu, znači, govori da ko ne bude vodio računa, da će mu propaštena djela biti, a on ne osjećaj. Znači čovjek nekada može izgubiti svoja djela. Kao što smo spomenuli, znate, znači hadise ne kaže poslanik ali salatu u salam, da čovjek neće progovoriti, je tako, ni riječ, koja ne daje neku važnost, reče riječ, a zbog tije riječi će biti bačen 70 godina, znači, u provaliju. I zbog toga treba čovjek da vodi računa, da u društvu, u međlisu, a pogotovo u džami, jer džamija, draga moja braća, ima svoj poseban hormat. Zato u džami ne može čovjek spavati sa ženom, ne može čovjek biti džunup tu, znači ne može tu neke stvari koje Jel tako, ne treba tu da se pravi neki kupoprodajni ugovori, da se tu, znači, priča o nekim stvarima koje, ha, vežu srce za dunjalu. Tu se mogu pričati stvari koje su vezane za lično za din kako bi ljudi osvježili srca i kako bi znači išli kako bi išli naprijed nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer kako se obhode oni koji nisu znači odgojeni koji su znači mimo prošli dio života a nisu u poslaničkoj medresi bili. Oni ne znaju kodekse obhođenja. Oni su, znači, e, imaju kasve, imaju, znači, grubost kod sebe i tu grubost, znači, ispoljavaju, znači, na pogrešnim mjestima. Dobro da čovjek jak i da može hvale valjati, to je dobro, da ne moramo za svaku stvar kratko tražiti, ali problem je ako čovjek tu svoju znači žešćinu ispoljava na mjestima koja nisu znači od povoljnih mjesta da se to može znači ispoljavati kaže Allah džalaluhu inel ladina yunaduna kin wa'il hujurati aktheruhum la ya'qilun a oni koji se dozivaju došli pred tvoju kuću pred tvoje sobe i tako se na takav način znači obhode prema sebi o Allahu poslanić oni pameti nemaju oni znači nisu ono što se kaže civilizirani oni nisu civilizirani a to govori drugi dio ajeta kada kaže uzvišeni ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم a da se oni malo strpe dok ne izađeš njima Allah je onaj to bi bilo lekele hajde lehu to je najbolje tako to je eden Allah je onaj koji puno prašta i koji je milosti znači poslanik kada je salatu u selam ima svoj privatni život imaju momenti kada ne možeš uznemiravati nikoga a pogotovo znači nekoga koji je i onako preokupiran. Sve se vrti, stalno ljudi. Ja sam skoro imao slučaj, zove me brat u pola jedana. I kaže, možeš nam malo ovaj o šijama Boga nešto progovoriti. <laughs> Evo kada mi sjedimo, nešto raspravljamo. Ja nakon gledam, dragi date, znaš ti ustaz. Kaže ovaj, ovo da nije malo kasno. Treba onaj lonac što je došao. A onaj brat što ima lonac, Edo, pričeš, kaže, sa pola kile kave da nosiš žena. Pola jedan, on kaže, nisam gledao u sad. Drugi put, bi me brat isto tako kasno nekad, gluho doba, noć, ja ne znam da dunjavu ti je I kaže, dragi moj brate, možem jedno pitanje, evo ja sam pustio ženu sa tri talaka i ona se meni nudi da mi bude robkinja. Allah im braću. Pa šta ti kažiš? Tako ti rekao Allah. Ima li iko od Aija da ga smiješ od pola devet pa gore na sebe? Nemoj vidjeti da ja sad nešto prodaje, ima se neki dobar čovjek. Razumiješ? Ali jesi li ikoga nazvao uvo dobro? Evo kaj izlaz, evo kaj izvin, kaj nisam gledao u sraci. Znaš, nego ljudi su znači jednostavno beduini u 21. vijeku. Znači, jednostavno, ovaj, isto tako ima, znači, znači nešto želite, dođu vam! pa živ bio, ne moram ja, ovaj, ne moraš, ovaj, nije, nije to Eden, jel tako, stani mi ovdje, izabrali smo Emira, jel tako, idemo na put, ovaj, stani ovdje, ja moram u WC, živ bio, ti moraš umriti, a u WC, znači ne moraš, na kraju krajeva moraš, razumijemo te, samo da bude sila tu kelam, znači, mlija svoja što kaže, ne bude nježno, nek bude, znači, nešto osjećajno, Pa je to znači beduizma će biti ovaj, do sudnjega dana. Ali se taj beduizam liječi odgojem da ljudi slušaju eden poslanika ali sratu selam. Kako su se to sahabi, oni odgojeni, obhodili prema njemu. A ovo nam Allah nije žaba naveo, jer Kur'an je, znači, vrijedan do sudnjega dana. Po njemu se treba raditi i uvijek zailazimo na generacije koje znači moraju na znači doradu na ja često kažem na tehnički pregled ovaj imanski da se vidi šta je kome okazalo ili šta je kome pretegnuto ili šta se kome vuče od, od dijelova i šerafa ali da se to sve stavi u spravu svoju poziciju kako, kako i je ovde vidimo kako znači se opode oni koji nemaju sabora i koji znači nisu naučili kako se doziva Allahu poslanik ali salatu ali salatu selam i oni pozivaju poslanika ali salatu wasalam jedan zabranjen način kažu ja Muhammed o Muhammede a u Kur'anu Allah subhanahu wa ta'ala je sebi dao za pravo da nigdje ne kaže ja Muhammed O Muhammed. Ja Jahija kudi il kitabe bi kuva. Čvrlo što Jahija uzmi knjigu. Ja Zakirija, ina nubeširu ke bi gulam. Mi ćemo te, o Zakirija, obradovali smo te, to je doći ti Jahija, doći ti sin. Znači Allah subhanahu wa ta'ala poziva druge poslanike, ja Isa. Oma tilke bi emirike, ja Musa. Šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ole hiya asaya tawakkalu alayha wa hushu biha la ghanam. Ovo je običan štap, štapić neki. Znači, nije bio ni obrađen, ni sređen, nije imao dolonu papučicu, nije imao ni onu. Običan neka, jel, neki štapić čovjek nađe, ide ovcama, jel tako? I nisi rekao, sad ja idem kupce neki novi štap, fino premazan, uređen da čuvam ovce. E taj štapić on dozvolom raskari kao sve zabude sihrbaza i Firauna znači u to vrijeme. Znači Allah se obraća tim poslanicima i zove imenima. Ali poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem ne kaže znači spominje ime Muhammed, wama Muhammedun illa rasul. Muhammed je samo Allahu poslanik. Pa sura Muhammed ali ne kaže o Muhammede nego kaže ja ejuhan nebij Hazibil il mu'minine ala kutaj o Allahov izaslaniće يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك O poslaniče, prenesi ono što ti je objavljeno. Sa in lem bellag, o sama erselte risale. Ako ne dostaviš, nisi dostavio risalu. Ako ne prenesiš, <coughs> znači naziva ga Allah subhanahu wa ta'ala ima ja ejuha rasul, au ima ja ejuha nebi. Ili poslaniće ili izaslaniće. To je poseban eden prema našem poslaniku, ali salatu wasalam, i to je dokaz da je on imamul enbija. On je imam svih poslanika. I svi poslanici vole Muhammeda sallallahu alaihi wasallame i svi su bili zadovoljni da i Muhammed sallallahu alaihi wasallame bude imam u Mesđidu l-Aqsa kada je išao, je tako na miraž, išao u nebeske svere. Bileži se hadis koga smo danas pokušali da ga nekako zajednički rastomačimo ovi mi koji nabadamo malo arapski jezik. Kada Beduin dolazi i radi to što radi, doziva poslanika ali sratu u sunan kako bileži imam tirnizi, imam MSI, في سند الصحيح عن البراء رضي الله تعالى عنه دا كذا سو دا السبب أبيضي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات دا Znači oni koji te doziraju iz tvoje soba, iz tvoje kuće, da je bilo povod objave ovoga ajeta, došao je čovjek. Kale, ja je ređu li Rasulullah sallam, pa kale, ja Muhammed, da je došao čovjek Allahom poslaniku i rekao o Muhammede <coughs> obratio se znači ovim svizatom inne hamdi zainun wa zanni šeyun kaže moja, moja hvala je ogleda se ona, ona se ona se ukrašava da tako kažemo a moja zaštita je u tome svemu nešto rekao mi bi kazali na bosanskom jeziku, znači, nešto je promocao Beduin, nešto je rekao, a Beduin ne govori belavom, ne govori knježevnošću. Pa i, a pogotovo sad nama, ovaj, jer je poznato da Beduini nisu bili pjesnici. Nisu bili pjesnici zato što oni, da bi bio pjesnik, mora stalo biti u toku i ovaj učiti i biti sa trgovcima, i jačim od sebe. Da dakle, to im je čovjek koji živi il vadi, znači živi negdje u znači ekstremnim nekim uslovima. Ja sam, draga moja braćo, na granici Saudijske Arabije i Jordana mislio da će me vjetar odnijeti. Rekao danas sam, znači kapalo je sve sa mene, a po noći sam stao da klanjam akšam jaciju sa dvojicom ljudi i učio sam kol, oh, Allah, <laughs> Allah, samet, i mislio sam da me odnese. Znači, u aortu mi je ušla, ušla hladnoća. To je prvi rivajet. Drugi rivajet se to zaboravio. Kada smo mi iz jedne hađe i nađemo i dobro u Ma'anu na granici prema Saudiji. Drugi put sam ušao u Saudiju i izašli smo iz autobusa I za dvije minute, znači, jednostavno sam se premrzo. Vidite ono džube što ja imam, toplo to. Našao sam prvu radnju, nisam pak pakistanca, pitao ni koliko ni šta je. Daj mi ovo, zaradio dobro na meni. Ovaj, ali sam kupio, odzebao sam, znači, u put Saudijske pustinje. Tamo su, znači, ekstremni, ekstremne klime. Preko dana je put 50, samo često neće da to prenesu, da ne prepadnu narod, a po noći je, znači, tako hla, hladna zima i niske temperature, da jednostavno, znači, čovjek u srce puca od noći. I sad taj beduin, a imaju oni vjetrovi, one marame što nosaju, oni to često zamotaju, jer je taka prašina, kod nema magli. Ali ima prašina koja, znači, jednostavno, kod ne možeš kuće ustati pa da se evo sam dana sam miran. Nema toliko da rasa nego svaki dan ima šta da radi za čisti prašinu. Ko što kod nas čita život blag i budi šistići. Allah je to tako dao svima zadatak radite kad ne znate kako treba napraviti. Ovaj, pa on se zamotio te prašine, ona je žuta, pa nekad grad čita bude, ništa ne vidiš. U zraku je ta znači prašina. Pa taj beduin živi u takvim uslovima i onda on kad dođe u civilizirane okoline, normalno da on ono što je, što ga je što je njegov život, on to ispoljava. Čak kažu da se nekada i drže za, za, ovaj, za neku žila da ga djeta ne odnese. Sjećaš kad smo bili u Šamu, kad je padla na kiša prljava. Mm Kad mi smo ljudi vozite od, od, od prljavšnje, ljudi se odjeću tu prljava, možeš odmah skidati sa prljava kiša. Jeste, jeste. On inače kad tamo pada kiša, Ostao gdje bude, znači ljudi poguše se. Oni to je za njih izazov koga za nas padaju neki ogromni snjegovi. Znaš, ovaj, ne pripreme se dovoljno za to, tako vidiš kod nas, kad već veliki sneg zapada neke nesreće i tako dalje. Tako i oni slabo znaju, jer je rijetka kiša koja, koja pada. Pa je ovaj Beduin, znači sebe hvali za ovo, pa je rekao poslanik sa osam, Zahallahu azzeođe, ukorio ga poslanika sam. Znači, sila, ne, nemoj to tako. Nemoj se tako, što mi je kazali, nemoj se tako ponašati. U drugom rivaju kod imama, kod imama Ahmeda, sa ispravim lance prenoslaca od Ebi Selemete ibn Abdelrahmana radijallahu ta'ala anhu, da je hadis أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الحجرات فقال يا محمد فهو حادث pozvao, dozivao poslanika alaih salatu wassalam i rekao o Muhammede a u drugom rivajetu je došlo ja Rasulallah salemju džibhu a u drugom rivajetu je rekao o Allahu poslaniće pa kale ja Rasulallah inne hamdi le zeynun wa inne zemni le še'un pa kale dak Allahu azza wa džel pa i ga ukorio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam on je nešto i on je prevrstio nešto i kazao pozvao poslanika ali salatu wasalam na jedan znači na edepski način ولو انه hatta حتى تخرج اليه مكان خير لهم znači ovo je uputa da prilikom obraćanja poslaniku ali salatu wasalam a jučenim ljudima bude poseban edep i da ga zovemo kako kaže imam il kurtubi da, je, da su da je sačuvanje vjere <clears throat> kaže ej leo entazaru kuruđeke lekane afslah lehum fi dinihim wa dunjahi dunjahom kaže oni ostavili sačekali dok im nisi izašao to bi bolje bilo za njihovu vjeru znači i za njihov dunjavu i ovaj braćo sud eden imamo kod nas u Bosni kod nas čovjek uđe upo kuće kaže imam pojroma Kod nas čovjek, pa i braća, kad bi ja došao sad tetkuću tvoju, u globalu, kažem, uvijek zaračeno, i pokstuo tri put, ne bi možda više nikad došao tetkuću, a znao da si u kući. Možda bi kazao, dobro, imali, imali smisla, da ti došao, bojno, ja ti došao, a ti nisi mi, znači, nisi mi otvorio. I zbog toga, znači, ovo je, čovjeka. Odnos odgojenog čovjeka je da traži, znači, izuna i da se čovjeku obraća sa velikim, znači, znakom pažnje i poštovanja, da mu date ono mjesto koje čovjek, znači, zaslužuje, a nikako da govori ono što je suprotno principima ove lijepe vjere. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju, vallahu gafuru rahim, znači, ostavlja se mogućnost te obe. Onaj koji pogriješi i nešto kaže i izleti mu, treba ga neko posjetiti, nemoj živ bio tako, to ne dolikuje. Treba bi se ovako i ovako ponašati, pa ko on kaže, stav se lula. Allah se kajem što mi je to izletilo, što sam tako kazao, jer se to može svakome desiti. Zato je nama naređeno, draga braću, da budemo stidni i da pokrivamo sramote. <clears throat> Znači, mi nismo umet koji traga, evo malo smo prije vidjeli šta radi poslanik kada je salatu salam sa ženom ili čovjekom koji jednostavno niko i nije vidio. Pa i pokušava naći neko opravdanje. A danas imamo vjeriška srca da ljudi kopaju po tvoj arhivi, jednostavno obtužuju te za nešto, a kad bi kazao, hajmo stati pred Allahov sud, hajmo prozrati Allahov proklesno kolaži ako nemamo svjedoka, bilo pa narod priča, pa narod će pričati kolača mu nikada nakuhati, ne možeš. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u debu Dauda, gdje se ne bi sahih, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže inna Allahe ta'ala hayyun satirun yuhibbul hajje yuhibbul hajate wa sitar kaže zaista je Allah subhanahu wa ta'ala živ i onaj koji voli da pokriva a ovo je i ujedno riječ i od stida voli znači stid i voli voli da pokrije Pa smo mi neki dan na hudbi govorili na slučaj kada je Musa alaih sallam molio za kišu pa mu Allah rekao kod tebe ima jedan griješni koji 40 godina griješi pa je Musa alaih sallam htio da ga na neki način istjera da nađe da ga otkrije njegovo ime dok je on njega tražio kiša počela padati. Kaže, ja rab sad mi zabranio kišu, sad mi daješ. Pokaži mi ga, ba da znam. Kaže, on je meni griješio 40 godina, i ja sam ga sakrio, kako da ga sada otkrijem kada je on meni kao sajib došao? Kada se pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato je nama i ova riječ, el sitri o fetar. Pa arabi kao fetar, znači savjesa i nešto. Znači mi moramo imati preglede neke u životu. Mi moramo imati svoju, svoj javni i znači tajni život. Moramo imati neku intimu gdje ne može se znači svaki, svaki znači nos zavuč. I mi bošnjaci imamo jedan problem, a to je što mi jednostavno, kad kažemo šta ima novo, to u stvari znači, ja bih trebao da znam sve što ti imaš novo u kući. Jeste li kakav zub popravio ili obatalio, šta ima, pa mi znamo jedni drugima i godišta žena i imena žena i imena djece i koliko ima para i Jel tako? Kaže, došla milicija i sve kaže, ne mereš više stvarno, nema smisla. Pustio se za Bajram, živ bio, sada je, znači, ova žetva moraš odložiti, znači, to što ima, daj vamo, razumiješ, i nema druge. Hajde, kaj je zeno kad sam valio, ponesi, kaj kojić? Kojiću, kaj, šta će ponijeti? Pošto tamo ima neki arsenal, vjerofatno. Zato su ljudi rekli ono što zna žena, pazi, ona koja ti je sa tebom u kući, taj to će znati kao šilok. Rijetke su žene koje mogu čuvati tajnu, a to je naređeno. E zbog toga se čovjek mora odgojiti pa da znači ne ulazi preko granice u tuđe intire i da ne kopa po njihovoj arhivi, pogotovo ako nije kadija, Iako neće, nije zato zadužen da to mora riješiti. A kod nas je osnova, kod nas je osnova, svak je čist dok se ne dokaže. Jedino sada mi nismo kod ovih drugi, znači kod ovi koji, ne, koji mrze islam, mi smo u osnovi, znači baba roga nekakva, kod baba neka izvišena životinja, plaće sa nama ljude, znači mi smo samim tim što počnemo klanjati držati se vjere, mi smo opasni. I sad moramo dokazivati ljudima, ići ljudi, mi Allaha mi nismo opasni. Dajte nam dvije litre vode da se abdestimo i mi nismo opasni. Neću ti ništa ukrat, ne smijem. Ne smijem ti ženu pogledati, Allah mi to zabranio, trebaš ti ovaj, se trud plaho da me sada uhodiš. Ne smijem tvoju, znači tvoj metak, tvoju čast, tvoju krvilac. Kako je mogli to opasan? Opasni su što se fino obukli, a krade sebi iz jednog džepa u drugi, ako ne mene od tebe ukrati. I zbog toga je, znači, taj edep prema, znači, poslaniku, ali i salatu wasalam, prema stijedu, znači, nama naređe. Samo ćemo citirati još ovaj ajet i nešto ćemo malo uzeti iz njega i tu ćemo stati zato što je ovaj ajet i takako interesantan i morat ćemo dati njegovo, njegovo pravo a Allahume kao da se veže i to je dokaz nadnaravnosti Kur'ana da je Kur'an za, za svako vrijeme kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja i joj ladina amanu in džaekum fasikun bi nebein fatabajenu o vjednici kada vam kakav čovjek griješnik sa kakvom informacijom, sa kakvim haberom dođe vješću, to dobro provjerite. Zašto to tako Kur'an kaže? Pa sam Kur'an objašnja samog sebe. An tu sibu kaumen bi žehaletin, fa tuspihu ala ma fa'altum nadimi. Kako ne bi narodu nekom, nekome nanijeli zlugom, nepravdu, svojim džehlom, znači neprovjeravanjem situacije, pa da nakon toga debelo kajali. Znači, mi vidimo u ovome ajetu da nam Allah Đelešanu kao vjernicima naređuje da mi, jedino mi muslimani, kod nas ne može proći kile wa rekla kazala, osim kada je kile wa rekao Allah i rekao njegov poslanik ali salatu wasalam. A mi znamo sve što je rekao Allah njegov poslanik da to ima sened, znači lanac, dolazka do nas, da ne možemo nikako sumnjeti. I vi vidite šta su radili, znači učenjaci kada su provjeravali hadise i provjeravali, znači, radije, kakve su sve šartove uvodili. Možda ne znate, da je Ebu Hanifa imao, znači, šartove za prihvatanje hadisa žešće nego Buharija. Nakon što bio iskušan u jednom vremenu kada je živio u vremenu Haridžija i vremenu Šija, dvije krajnosti, pa su ljudi počeli da izmišljaju, pogotovo Šije, da izmišljaju hadise. Čak su neki ljudi iz dobre namere to radili. Pa se Kufom, pošto je Kufa bila bio grad trgovine, trgovačko mjesto. Trgov se dođe, sad valja prodati jabuke, to je ručina. Moraš svi neki hadis ko pojede jabuku prije spavanja, bolja će cirkulacija, bit rekao Allah poslani sallahu sallam. La haule o la kuhila. Pa taj proda sve ljudi sad voli poslanika, ali su nam volili vjeru, znali se da, da poslanikov govor da je to nešto veliko. Pa Ebu Hanifa uveo šartove za prihvatanje hadisa. Čuvao se nije lako i zato ćemo vidjeti u hanefijskom fiku da često, znači, kada vidimo kod drugi imama određene hadise, a nema i kod Ebu Hanife, kaže, a vamo kad slušamo, kaže Ebu Hanifa je šejh Maliku, imamu Medine. Šejh Šafi, indirektno šeh i Ahmed ibn Hanbelu. Oni su znači svi jedni od drugi učili. Ovaj najstariji i ovaj, najviše imao prilike da dođe do, do ostaka tabina i tako dalje tab, tabina. Ali s druge strane vidimo određene, za upravo je to jedan od razloga, znači jedan od razloga što je uveo I ja se, znači, jake uvijete da se, da se ne bi moglo lagati na poslanika, ali sada to sram. I zato šije više mrze Ebu Hanifu nego i mama Malika. Više mrze Ebu Hanifu nego Šafiju. Više mrze Ahmed ibn Hanbala nego Ebu Hanifu. Znate li zašto? Iz dva razloga. Zato što Ebu Hanifa je bio Perzijanac. Da li ćeš ti samo odmetno na se. Jel tako? I broj dva zbog ovi, zbog ovi, znači, uvjeta zato što je, znači, branio. I isto tako, možda niste znali, često mi čujemo, kaže Ebu Hanifa je umro zbog toga što nije umro u zatvoru, zbog toga što nije tijelo da uzme platu kao ima i da bude kadija za čitavu islamsku državu. Malo onako ostupa od znači svatanja. Takav jedan šejh koji, ako se čovjek ne gura, jel tako, i ovaj, e, znači ne traži vlast, ali je najpozvaniji, da on to ne bi mogo ištihadom riješiti, rekao, pa što je to najbolje za islamsku državu, pa neko mora, jel tako, biti nacionalni kurban. A to ako neće platu, pa i to možemo razumski riješiti. Pa ja sam trgovac, ljudi, ja nemam potrebe, gdje moju platu, ja smatra da to i ne treba uznat, Ja sam trgovac, ja druge podmirivam. On je imao nekoliko, znači, desetina učenjaka koje on kef, kefale im dijelio mjesečno. Hvala Nego je on umro u zatvoru zato što je namjesnik znači te pokrene današnje, što se zove Irak, počeo enjete šeja. Počeo da prihvata odre, znači ono što kod nas vidimo ljude, kaj ma, ma Iranci šije, ma, ma ti ljudi, razumiješ, vidiš, on ne vole Ameriku, ne vole. Znači, ne, ne razumiju suštinu, misle da mi mrzimo ljude zbog toga što drugačije, razmi, drugačije izgledaju. Mi ljude stavljamo na vagu, pa ko? Znači, u temeljima je promašio, tu je belaj. Tako. Pa je zbog toga, to kažu učenjaci, umro Ebu Hanifa u zatvoru. Znači, šije su bile razlog i njegovog zatvoranja, i umiranja, znači u zaslu. E sad možete visiti, kod nas takav rivajet, takav senet, sve se provjerava i mi ćemo imati jedan kviz za kogog da jednu noć, da vidite kako se dodaje na govor. Vidjet ćete kako ljudi dodaju. E sad zanje, onda ćete shvatiti koliko su učenjaci se umorili da prenesu i da ništa ne dodaju. Jel tako? E sad mi, muslimani, jedino imamo taj senet. Evo, kršćani imaju često Biblija, Ne mogu se svaka jedna drugu derogirati. Jel tako? Pa jedni su djeda mraza, znači svetog Nikolu, pretvorili ga u djeda mraza, ili našli su tamo svetom Nikoli neke atarime, žestoke. Pa da bi sveti Nikola je dalje bio popularan, obucimo nekakvo dijelo crveno, stavimo brkove neke i on ne umire nikada, on živi za djecom, priprema pa kjeće. Ti je nisam, društveno koristan, A kad vratiš film nakra, na, na, na, na, nazad, vidiš da to po njihovom, kod ne, neki njihovi vratanja, to je Sveti Nikola. Ja tako? E, kod nas jedino muslimana mi imamo provjeru, znači u svakom pogledu. Imamo još nešto, znači imamo lanac, imamo tenskiju. Znači, da dajemo garanciju. Došao ti, omaglaj, e ovaj, tražiš tamo mladu, razletio se ti. I kaže Švidri, hajde bio še, da me samo legalizuješ, da me vjenčaš. A on kaže, nini kaprom, nemam ja puno uvjeta, imaju ona četiri uvjeta, imaju, e, ti si s područja tamo, ta krajina, jesi, e, tamo ima neki čovjek, zove se Bilal, ovaj, imaš i ti njegovu neku preporuku. Možemo sad ja i ti na svoj račun, ne bi ja vas zatrošio, da zovnimo tog čovjeka, znamo tebe, jer ti ovaj, Prevrtno tu čitao u kraju, nije sam našo sve žene, došao si ovam. Znači ima testija. I on izvuče papir, kao, evo vidiš, dole. Neko ovjerio, čovjek jedan kroz jedan, fin musliman, oženite ga, ako ne oženite ga, nasa se nered u magla i okolini. Jel, primjer rad. E, znači, i to ima. I pored svega toga, imaš osjećaj danas da se najviše laže i petlja i potvara upravo kod koga? Kod muslimana. I zato Kur'an kaže o vjednici, kada vam čovjek neki dođe, mi ćemo kasnije vidjeti u tesviru se radi da je čovjek otišao, primio islam kod poslanika, ali salatu wasalam, i rekao, o Allahu poslaniće, ja idem svom narodu, ja ću im preporušiti namaz i zekijat. Pa sad kupimo zekijata, ono što pripada za Bejtul Mal, ti samo pošalji čovjeka, mi ćemo to izručiti. Pa se tu desilo, znači, su suhu cepahom, desilo se, znači, ovaj, e, loši zaključci onoga koji je trebao da sakupi po jednom rivajetu, pa je on zaključio, ga čekali, Arapi imaju običaj da se trigraju sabljama i tako dalje, čekali da dođe neko pokupi to, on se vratio i rekao, oni su odbili zadnju zekijat i htjeli su me izgleda i ubiti. Pa je Allah Đelešanu ovdje prozvao to, donosio sa ti vijesti, zato što nije dobro provjerio. Ja i ihe ledina amenu, i da džaekum fasikum bi nebe'in, in džaekum fasikum bi nebe'in fete bejinu. Kada dođe nekakav, znači, ovaj, nepošten čovjek, tako mi prevodimo, ili kazati čovjek koji je u tom domenu pogriješio, I ovo pazite, kolo što mi razumijemo, čovjek nauč napio se, ne klanja, e, žena mu otkrivena, ovo ono, tako, svakako ne vrijemo, jel tako? Nego čovjek, ashab, mumin, znači sve mu u redu, ali tu oblast nije dobro ispitao. Pa da zbog toga, znači Kur'an ukorio, da se ne bi nakon toga, zbog tog džehla, nekome nanijela znači nepravda, pa da se onda čovjek kaje. I ti danas vidiš puno neki problema među muslimanima. I sljedeš kaje, sve da vidimo stvarno šta je za kadije, a šta moramo mi riješiti. Je tako? I često sjednemo i vidimo da je najmanje za kadije, nema tu. Jer mi znamo, kažu Nigeri ovi čaki, više tamo ne gledaju u tim oblastima gdje muslimani vladaju, kako kadija u jednom danu po 20 parnica riješi. Ulaze ljudi sudni, sudnicu obsluženi, obslužujući, e, imate svjedoke, nema to, hajmo, možete iškući, nema to kad ilu. Ja mislim, nema od mislim, daj doke, idemo dalje. I kaže, po 20 fazica u jednom danu riješi. A kod nas, je tako, ovaj te tuži, sudje te tuži, sudje te sudi. Pa onda, znači, ovaj se tamo potlači advokate, pa onda ga čupaju, pa ona pa onda to da zastari, pa tamo, pa vamo, ovaj, sudski troškovi, pa se uče godinama, godinama određuje sporovi i na kraju nema, nema rješenja. Dok kod muslimana nije tako. Kod muslimana, znači, ako imaš stvarno neke činjenice, onda ideš na pravu adresu. Židov zaključio da mu je Alija ukrao pancir. Nije išao putom i bitko, znate li kakav je Alija, Alija je vakav, on je nakav, kakav je to halifa, nego je on odmah na vrata šreha. Ali je rekao mu, meni je Alija uzeo pancir. Nije rekao šreh, daj židoj sinoma, halifa mu sada spadne na te, na te grane da uzme od tebe pancir. Nego za sagaziva se suđenje. Ova je, ova je ovaj ova je optužen kad je čovjek optužen, onda se on prvi pita. Pa kaže šre, ali radi Allahanu, je ovo tvoj pancir? Kaže, pancir je moj. Imaš li kakav dokaz da je tvoj? Kaže, nema. Nema nešto posao, sam stavio na njega. Ovaj. Ali ja smatram, osjećam, to je moj pancir, znam ga. Židov Šta je tebi dokaz da je tvoj pancir kaže Allaha mi je moj pancir. Je lažo, on se ništa njemu se zaklije se Allahom. Samo zbog toga što se zaklio Allahom, nije rekao šrej, znaš šta, židovi, vi ste ubili 70 poslanika, vi ste vakvi, vi ste nakvi, to svoje Allaha mi ćemo mi sad provjeravati. Nego on presuđuje u korist židova. Izuzir židovi sudac se kaže, šta je ovo? Kako je ovo vjerovi? Ja lažem. I znam da lažem. Kadija. I ne kaže on, o halifa muslimana, ne kaže mu še sada, o halifa muslimana, kaže ali ja, ja svoj pancir? Nema sada titula, ti si obslužen. Sada se u sudnicu. Kad je ušao sud, kaže mu, šurej, opet Alija šuti, kaže šta ostan, jer se dobio. Pa kaže, nisam dobio što trebam. Ja trebam da kažem, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. I onda je otkrio taj to što je bilo u njemu. Jel tako? I zato čitovi danas čitav denjalu pokradoše, a samo drugi obtučuju kako i ganjaju pobosni kao neke korumpirane ljude. Ne kažu mi da to nema i to ima kogod nije u dinu. On će znači opružiti lijevo i desno. Ali, znači, ko je u stvari najveći lopo? Znamo da dok jedan židov bude živo u Benjavku, da neće Benjavuk rahat od njega biti. Nastavit ćemo za Allahu tebara kao tada pomoć, te ćemo izneti precizno hadise koji govori o ovom slučaju. Ovo smo htjeli malo da povežemo i sa našom svakodnevnicom, da bi vodili računa da čujemo neku vijest. Ima li ona znači prostora u našim srcima? I zato kada se desila fitna oko radi Allahu ta'ala anha, zato je pohvaljen Ebu Ejub al-Ansari. On je odmah svoje žene održao drs. Od vam nemoj, kaže, slučajno da bi ti počela šta pričati. Jer kaže, ti nisi na stepenu one o kojoj se priča, nisam ja na stepenu čija je ona žena ili čerka. Jel tako? Pa je Allah to pohvalio. A s druge strane, rođak je bubekro, razumiješ, koji je humanitarno svaki mjesec dobivao, uredno počeo pričati i bilo je znači ljudi koji su potpali to su uglavnom oni čija, u čijim srcima ima malo bolesti pa se ta onda bolest samo znači još epidemijski raširi molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji se čuvaju znači prenošenja riječi i koji vode računa da ako nešto prenesu onda da je to samo ono što je rekao Allah i njegov poslanik tako da kao bih da ostavljeno rekom ostavljeno إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مسلمانski susreti مسلمانski susreti Biha Čkužin 2010 2011 Vaskunna ibada Allahi hvana I budite Allahovi robovi, braćo فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم da mi slijedimo znači menheđ a ne slijedimo znači pogrešne ištihade bez obzira što se radi o velikim ljudima koji su ištihadili i kako kaže poslanik ali salatu wasalam kada štehede l'hakim fa asa fa lehu ajran kada štehede fa ahta fa lehu ajr kada vrši ištihad učenjak pa potrefi ima dvije nagrade, a kada ištihadi promaši ima jednu nagradu. Znači neće Allah šanu da ga uskrati od nagrade zbog njegovog džuhada prevrnuo toliko knjiga, razmišljao, stajao kod ajeta i kod Isa i došao do jednog zaključka. Ali on je sin Ademu koji može promašiti, jel tako? Hanefijski učenjaci kod nije, znači, džumhur, većina mišljenja kod anefijskih učenjaka da ako imam pogriješi u odlomku Kur'ana da je namaz bal. Znači ovo se meni desilo znači kod hanefija, kod dobrog dijela, znači većeg dijela njihovih učenjaka, namaz nije ispravan. Temelj je to na riječima Allaha subhanahu wa ta'ala, kada Allah žanu kaže وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Na osnovu ovoga ajeta i kada se uči Kur'an, vi pomno slušajte, šute i slušajte da bi bili pomilovani. Znači, usuli se kod hanefijskih učenjaka malo razlikuju od znači usula džumhura tako što oni primjer radi stavljaju da je da su hadisi hadithul ahad znači hadis, hadisi koji su došli sa pojedinačnom predajom da su oni na drugom mjestu a oni, a, a oni znači a ajeti su došli kako mutevatir predajom je jel tako pa se oni stavljaju na prvo mjesto to jeste znači ako dođe koranski tekst koji upućuje na nešto precizno, onda ne može ga znači opovrgnuti hadis, a pogotovo hadis koji je koji je ahad. Ovo je znači nauka i ovo ima svoju težinu. Međutim, ovaj kada gledamo druge dokaze od drugih učenjaka, onda vidimo da je istina na drugoj na drugoj strani. I na osnovu ovoga, znači oni su uzeli da je sura al-Fatiha da ona nije ruk namaza kao što je kod nego je kod nje ruk namaza ono što se prouči posle fatihe, znači odlomak iz Kurana. I zato ćete vidjeti da uglavnom tamo gdje su hanefijski imami, oni se trude da ne pogriješi. Znači uče stalno ili jedno ta isto, znači odlomke koji su dobro u uhefsali, ne uče nešto što nisu 100% sigurni. Međutim, to je slabije znači mišljenje, a rađih je da je znači sura al-Fatiha, da je ona rukn jer kaže poslanik ali salatu wasalam la salata li men lem jakra umel kitab nema namaza onome ko ne prouči majku Kur'ana a to je znači sura al-Fatiha znači ona je rukn svakog znači rekiata a odlomak znači iz Kur'ana je sunnetul muekede. Pa tako kod nas, kod džumhura, ako bi čovjek zapeo znači, u odlomku Kur'ana, nije mu namaz znači, pokvaren i ne mora čak da učini dvije sehvi sežde. Znači ne mora zbog toga da, nego tamo gdje je stao, pokuša se malo vratu vinklo, ako ide, ide, ako ne ide, ide na ruku i obavlja namaz do kraja. Ovdje sad jedna mešela vezana za vas. Vidli smo da ste se vi danas razišli u, znači, mom popravljanju. Kakav je tu stav? Znači, čovjek, draga braćo, ne smije da priča u namazu. To je osnova. Prije bilo dozvoljno pričati u namazu, znači prije bilo dozvoljno, a ovo je isto nama dokaz, kur'anski ajet u idahuri al kur'anu, fa stemi lehu ansitu, la'allakum turhamun. I kada se uči kur'an, vi pomno pratite učenje da bi pomilovani bili. Samo što mi ovo sada, ovaj ajet, vežemo precizno suru Al-Fatiha. Znači, kada se uči sura Al-Fatiha, ti moraš šutati. Ne smiješ tada ništa učiti. Jel tako? A pogotovo ne smiješ pričati. A isto tako, znači, kada se uči odlovak iz Kur'ana, ne smiješ pričati. Dok je prije bilo, u prvo doba Islama, dozvoljeno da čovjek dođe u sad i da pita svom tediju koji je do njega, dokle ste? Koji je rakijat? I on mu kaže i on nastavi sa njima klanjati. Pa je to dokinuto. Ostalo je, znači, da se, znači, može pričati u namazu samo li maslahati salat. Ako je od opće koristi za namaz, znači u datim iznimnim slučajima, primjer radi, imam ode na peti rakijat, mi mu vićemo subhanallah, žene otuda i one nešto predu, tuču po, po svojim rukama, ne, ne može on da se dosjeti i onda neko progovori i kaže nećemo ko sarajli reći paša solidni dodao si peti rekijat pa napravimo cirkus u džami, nego da kažemo dodao si peti rekijat, vidi šta ti je sad račupaj se sad. Znači da kaže dovoljan broj riječi, malo riječi, da bi ovaj insan skontao gdje. Da ga ne bi zbunio, sad počnemo držati vas, ovaj, ili zagalavimo, šta to radiš? Pa da čovjek se prevrne u mihrabu, pa onda još veća, veći mu sibet, to je znači ostalo. E sad, kod žumhura pogreši imam, ko reaguje? reaguje braćo onaj ko je siguran. Znači Moaz je bio siguran, ovaj, ovaj drugi koji dobacio nije bio siguran. Ne znam ja ko je, ja, ne treba, ja samo gledam onoga ko je potrefio. Moraš biti siguran, zato što u, u Kur'anu nema ištihada. Kao što u Akidi nema ištihada, tako u Kur'anu nema, znači, preva, prevladava kod mene, znači, ovaj, ovaj, jače je da, da je to, ne, ne. Nego mora, Čak islamski učenjaci pokuđeni smatraju neki da čovjek citira hadis poslanika alaih salatu wasalam onako da ga prepriča i da kaže au kema kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ili kako je rekao Allahov poslanik. Nego da mora znači doći sa metnom, sa tekstom kakav je hadis Pa vi zato u hadisima ražiti metnova kod Buhari možda drugačiji znači riječ upotrebljene kod muslima, ali uglavnom bimana kelam wahid na, na jedno puči, jedno je, znači jedno znači, međutim u datom momentu različiti znači izrazi. Pa da ne bi mi otišli u neku drugu pogrešnu znači pogrešnu smjeru, moramo ovdje biti oprezni. Znači, mora neko reagovati. I uzmite od edeba da ne žurite, od pustite se ima malo preberenje. Ne pokuša on, ako on za, zablokira stvarno, znači ne idemo nikako, a neko zna 100% onda reaguje. Dođe sa dvije, tri riječi od ajeta ili ako vidi da je potrebno čitav ajet mu citira znači to je sve od koristi namaza inšallah nema tu ovaj nema tu iškala. Allah vam se smilo, znači, ovo je sve da, da nam namaz bude, znači, zaista smiraj našeg či oka. Vidim napredak u redanju safova, više nismo svi oni koji redamo safove, I vidite odmah lijepu harmoniju. Znači svak se pobrine za sebe, mora i šaretom nešto i tako dalje. A da ne bude, hajde ti sad naprijed, jel dobro, nije dobro, gdje ga vamo, gdje ga tamo, ne, ne. Zato je imam taj koji treba da posafa safove. Može ako je puno džemata, ko što vidimo, ima malo či nekada šenu sa kule, ovako je pita tamo za njeg. Može li? Može. Znači to je opet procjena da je jedan samo, a ne svi kao, mora, evo viš da je dobro i tako dalje. Zato što treba ući u namaz, potpuno znači smireno i da bude to neki sklad. Mi sad treba da razgovaramo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo jedna znači opaska, nisam je mislio spominjati, ali pošto je vezana za ovu meselu, tako da ovaj, bolje ćemo i popamtiti, jer poslanik kada sam reagovao, i zato ov, ovaj, ima jedno pravilo kod neki usulista, on to kaže su kutu sahabe, znači šute ashabi, znači šute ashabi kada kad sve u redu, jel tako? Čim nije u redu, neko real, znači nešto se poremetilo, neko ovaj vršio neki štihad koji nije znači ja, i zato kad imamo ižma sahabe, kaže, to je, s druge strane, kada šute ashabi, znači to je Šutnja je šta? Odobrenje, je li tako, neko postupka. Pa je to znači onda koncensus, koncensus ashaba. I zato primjer radi u pogledu brade, iako mi smatramo da je jače mišljenje da se brada pusti, kada je šehtun islam, jedno kad dođe do, do peta, onda čovjek malo potkrati da ne zapinju, ali vidimo kod ashaba nije, bilo, nije bio ukoren ni Ebu Hureyra, ni Abdullah ibn Omer, ni drugi ashabi koji su skratili bradu na hađu preko šake. I u tom pogledu znači imamo dva mezheba. Pa kad bi vidio čovjeka da je skratio bradu preko šake, jer često mi kad ufatimo, makar za nem odu po brkovima i po bradu. Brkovi svakog treba, znači, ali kad ja bio lekciju, malo se spustio, tropao bio malo vjeđi zrak, pa trepao i dole. Znači, ako bi vidjeli čovjeka da je skratio bradu preko šake, čemu ga izrazilti, čemu reći šta ste uradio o sebe i tako dalje. Mi danas ne smijemo ni, ni mimo toga zato što je ovaj e, postalo to svakodnevanca da, da ljudi ovaj nemaju ispravan stav u pogledu u pogledu brade, pa nećemo sada zato što dosta ljudi u tom pogledu još nije shvatilo, a vamo ima drugi prioriteta, onda kažemo puštamo vremenu, jer ovaj, da sad počnemo oko brade, a ovamo, jel tako, ovaj, ima drugi prioritetni, prioritetni stvar. Ali da sa sahabi sada živi, zato poslanik da sam došla mu delegacija Rimljana, iz izbrijani, a veliki brkovi. Kaže, šta ste to uradili o sebe? Odmah reaguje, šta ste to uradili? A to je nešto bilo, to ti isto koga sad došli ljudi, unakazili se, potkidali sebi nosove ovako, uzno svak pomalo je otkino nosove. I dođu i kažu, eto imam nešto pitam. Od, prvi ko bi vidio, oni, jel, ovaj, one karike iznutra, u nosi se sve vide otvoreno. Prvi ko bi vidio, rekao, šta se to radi o šta je to sad? Ima li to ovaj, jel? E tako je poslanik na sam reaguje i kaže, ovako nam naredio naš gospodar, misleći na njihovog grijskog vladara. E kaže, se tiče mog gospodara, meni je moj gospodar naredio, da puštam brado, kratim brkove, da se razlikujem o židova i međusija. Nije tijelo nije ovdje spomoći s kršćan. Da i ne uvrijedi, kaže neki, da, da i ne uvrijedi. Da ne bude ono kad čovjek sad je ti došao neku, da, ti, e, da se razlikujem od tebe. Znaš, a on, znači ipak to je taj hikmet u, u davi Allah najbolji, subhanahu wa ta'ala, sad, ako bude halke, pošto se ne vidi, bit će interesantno. Sad će prsa proraditi ako bude. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užim 2010, 2011. Vas kunna i bada Allahi hvana. I budite Allahovi robovi, braćo. والله جل الراسم وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء وصف النبي المصطفى بحر السماحة والصفاء يرويه أصحاب كرام منهم علي ذو الوفاء منهم علي ذو الوفاء